kuna tuwacin salatul istikhara sallah da ake yi domin istikhara a karanta addu'a da annabi faɗa da nan shi tana cikin nasa ne da wasu asbab kwarai da gaske tana da aka waɗansu malamai suka je ko da lokacin da aka karanta na fila ne za ta iya yanka wannan kuma yake cewa لأن حديثي لين sannan yana hadisi zai zama ba'ifi sannan wani hadisi ya zo ba da shaida a kansa waɗannan matsaloli nan da sai ka je ka gaban malami ka tafi littafin karanta matsalar duk da aka yi maka bayani irin wannan in ba ka da mukaddima da mabadi ne da matsalar hadisi ba ka fahimta shawara da nake bayarwa ka samu littafi na na hadisi wanda suna da yawa musamman a matakin farko na ilimin matsalar suna da kyau ka samu wanzu mutu bai kuniya ka haddace ta da tare da tarbiyya ta musamman na imamu zarkani ko na yusuf da bahani a nukbatun da bahaniya in ta yi manzo mutu bai kuniya bayan wannan kuma ka samu nukbatun da shikar na ibn hajar tare da tarbiyya ta nuzuratun nazar bayan ka samu wannan yana da kyau kwarai da gaske littafin at-tafsir wal izah na imam al-iraqi wanda ya alama kadda mutum da salati ibn al-farah to idan ka samu wannan to kuma na gaba ka sami da gari ba zaune ne babu su ji kenan har da kan ko anan ka sai ka samu ka ce ma da ilimin musu rauni in ba ka da abin zan faɗa ma anan yare da zama da musu rauni sai mu faɗi sannan kuma zo fasa da to sai zama aiki ji lokaci guda wanda ya wani lokaci ba za ta ba da dama wannan ku gane a cikin tambayoyi akwai waɗanda yake da an yi lalle da mutum da ansa kamar tambayar mai hukuncin kaza kaga wannan hukunci da ke ba da ibada shi kaza shirka ne ko tauhidi ne kaza sunna ne ko bid'a ne kaza halal ne ko haram ne wannan mutum abin da ya sani zai faɗa daidai abin da ya kawo dalilin da ke nuna halalci ko haramci ko gane ne ko amma ibul hal ba a yi warware shi a matsayin fatawa ka duba dukkan fatawoyi ilmul ala ba za a ce za a warware shi ta fuskar fatawa ba kace da Allah na dinga lawan cikin zura cewa sharafi ne sharafi ko ya sa cewa almani me ne almani me ba mutu tsakanin sharfi da mani me ne kaza wannan ulumul ala ne ba ya tuwa a yau mutum sai ya ci da ruwa wannan sai ya da sai ya ji gaban malami ya karanta kafin amma halarci da haramci ko shi kafa da za su iya fahimta kai Allah bai tada hadisi dalili ne ne akwai dalili ne sai akwai dalili rababun gairi kafi wanda shi kira abdaiful muntaza da kuma dalil da muntaza to duk dalili wanda sunan sa bai yawa ba zai iya samun hadisin da zai ba da ko da kan sai kan ba tare da zanto hasanul liyum wani duka ne kuntu sallan azhar a jam'i idan mutane suka rasa juma'a shi abin da yake daidai abinda aka masa bai nuna da gaskiya ko Abdullahi dan Mas'ud ke cewa wanda bai samu juma'a ba sai ya sallah a kan raka'a hudu wannan an sa da ta tsara da dinin Rabbani ya tsara cikin littafin al-ajubatin nafi'a wannan karamin littafin ya ta duk kusa kusa sallar juma'a ne da tamboyi da su mutane suka masa ne ingancin hadisin ajalu me yau kuncin wanda ya inkarin ajalu shin gaskiya ne malam albani ya ce hadisin ajalu ya yi magana kan hadisin ajalu wai ya ce ba inji ne malam na kirkin albani kenan Na mamaki kwarai da gaske wai ajalu din nan sai shiga a kayi ajalu da ya tabbata cikin hadisi wanda ya inkarar da kuma bai san ingantuwar ta bane sai a fahimtar da shi wata zai gani amma cin albani ya ba a hadisin ajin sai albani ya inganta shi a cikin littattafan sa kamar tamamun lilla da sauran da ta littattafan da haka ajin tabbataccen abu ne wanda ya yi yana da tsabalin ya yi koyi da allin wanda bai wasu da ta sai amma dai ya rasa balla ta koyi da allin Thank you. lokacin da zaka tafi zaka dogara kan ya kun kanka zaka dogara kan hannunka amma mabmuma sai da asabi kana jin su da in ya kunka zaka dogara ka tafi hukuncin hukuncin sallan nafila hukuncin sallan na mutum na cikin sallan nafila sai aka tayar da sallar farilla zai yi ko ko zai ci gaba zai yi da annabi ya ce za ku kai musu salatu bala salata inda maktuba inda malamai suke sabani cewa idan kana gab da karewa sai da kana tsammanin har ka iya gamawa ka zo ka samu limani a raka da farko ba tare da ta kudu ce maka ba sai wata kuma da suna gani in har za ka iya gamawa ka same ka gama sannan ka je ka same ya أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم ليلا فإذا تبطلوا كون كانوا فإذا بايعوا كفائي ثالثا waɗansu kuma suka ce a kan da annabi ce ya zawo shi masu salatu fala falata illa maktuba to babu wata wata shi ne ma shi ke saukari Muhammad bin Ali ya saukari yake cewa ai in ma bai yi kama ce ka da ta tsara da kada ta tsara ko kai ko kuma kai da wata da ka da kanta da da shi ma ce tsara kala kala saboda haka in dole yi kama ce ka da ta tsara ka ma da zaki da wata kai sallama wannan ka tsara da ka rufe in ma ka da ne to sai ya fara aiki kuma ga rajuwa ne a gaskiya maganar da tafi ne ke da su da kuwa da kai maganar da ke zuwa ka yi su da kuma kuma ala ala ta da mutuwa da mai na da karfi kwarai da gaske kai ta wani na karanta maka mutuwa kwarai da shi da shi wanda ta zo da ni ba dai na kula wuce ba annabi ya ce kana kana ta illa mutuwa kawai ko ita na da za ka kawo da za cikin wannan gudan ba za ta Allah game da hana mata zuwa masallaci an ce dinna Umar ya hana iyalin da wani tawili kuma da gaskiya ba gaskiya wani na Eh. Ba su kokar sun su ba. hadisin da annabi ke cewa sallu qabla al sallu qabla al-maghrib da kuma ku ko sai ce liman mana sai na kila kafin ba abin da kike kafin maghrib bayan fatuwar na kafin kai sallar maghrib ya ya da haka aka a lauku sai amma ga wani yake shi za mu sanya wannan nafila raka a biyu din biyu da wata ba din ba ta kai kuma ta ba din mu da da cewa din nan ba ta kai kuma ta da sallar da kuma ba ta kai kuma ba نعم idan mutum ya masallaci eh ya saba ne annabi ya ce idan mutum ya shiga masallaci kafin ya zo ya sallar da aji yake da mutum ya shiga sai shi ya zauna ya saba wa annabi dan ko kin da wannan nasu da wajibi don umarni ne umarni ba na daukar shi a matsayin wajen mutum ne zo a zubahi an riga an fara sallar da shi ne da farilla sai wuce sallar farilla din abin bayan kun gama sai saki yana yin raka'a guda biyu na a da fajr kai kuma ka shigo masallaci baka samu dai ba haka kire to ka dai da kudi ba da da raga idan ka samu ta suna sadaka ya sun cikin ta zama furan da kuna tana da zama nan nan shi kuma ya zo bai samu sallah ba shi kaɗai zai ko ba haka ba sai kuma kare ka zan kare kuma sai zama na zuwa cikin nan sai ya zo shi ne samu ba zai shi kaɗai da duk wanda kake so kai masa sadaka ko ba haka ba sai na ce wannan sadakar da za ka yi masa wajibi ce ko na tilafi to annabi ya ce fala fala ka sai kai cewa launin baki na kasashe wannan kuskure ne an gane ku zama ubangiji ta ala bai nuna kwallon ɗan adam dangane da launin su ba takawa da ita ake ɗauka mutum inna akramakum inda Allah asbabu ina ba za a ba wai launin fari ne ke sa mutum ya zanto zai samu ɗaukaka ba sai in ya zama baki ya zama kusurce dan da nasu wannan ayatul qur'ani Allah ce inna akramakum indallahi atqakum kuma annabi da kansa ce la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajami ala arabi illa bi taqwa ba wanda ke kawo da kawo da wanda ta hanyar launi ce dai ta hanyar takawa kai da haka kafin kasance mutum bakin fata wannan ba na kasu bane su tare ne aya ce da cikin ayoyin Allah to cikin ayoyin Allah akwai da tauriya akwai da gaskiya ko ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين yana da cikin ayoyin ubangiji da ke nuna kudurarsa halittar sama da ƙasa da saɓanin harsunanku da kuma saɓanin launukan jikin. Gida da karfa da yana cikin masu kiran sallah a masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah da yake zuwa da kansa cikin hadisai mafiya tsawon wuya ranar tashin kiyama su ne al-mu'azzinu wanda bilal da su Abu Bakar da baya cikin ne ba. Umar da baya cikin ne ba. duk da farin su da kwarai shi ne su ina ba za mu fahimta bayan da haka shi makaranta hadisin Bilal annabi shi ya ji motsin ka a cikin aljanna ya ji motsin ka a cikin da shi baki ne saboda da yake idan ban tafiyar wasu su ba ki na bosu samun Allah ne ka ga ta kawo ta kawo masa wata Abu Lahab da shi farin fata ba kurege dan danki tare da haka Allah ke tabbat ya da abi da abin wata ne mun ta larar tun sa farin fata kuma ya jawo ta komai wa wajen Allah da haka kuskure ne mu dauka cewa kasancewar wani biki ya zama tawaye ce ko ba duka dukkan ba ne suke fara ba eh eh idan mun ce daunin fari kowa ya san me daunin fari akwai launi fari akwai launi ja akwai kuma launi ne wankan tarwada wanda ba baki bane ba fari bane ba wankan tarwada yanzu fari ne ko baki ne ba bari bane ba ko ba gona bane ba shi ne zaman annabi Musa da dukkan hadisi cikin Bukhari da nassin hadisi cikin Bukhari wannan shi da launin annabi Musa alaihi to ya mata wayar da yana Musa sauran annabawan da suke fara da dama da yawa ba ko da Musa shi su falala ba tun da Allah ya magana da shi tilkar rusul fassalla ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa taklima an bai da ku saboda da karwa dole falla dangane da launin mutum ko da rage kasan ko ku bari ko baki wannan ba nan ne falla ke tabbata Allah ne dan ne na wasu ya amfani da hadisi da ya fadi da lokacin kusan karshen idan zamanin ya zo idan ba mutane da kamar wanda da kusan da wannan suke amfani sai su ba suna kula ya kai to amma ka su ba da shi ba a duk sun saba hadisin mu zai fara wannan shi ne jahilci da son zuciya zai da yanzu cewa mutane ya annabi ke cewa ya rubuci jama'a yake idan mutane ba su da shugaba babu imamu ko babu jama'a zai ke cewa ta biyu bayan da ni ko da ko kogon dutse ne kai kaɗai ya fi da tsaro da cikin suna ma'ana sun fi suka boje da wannan wai ba za su je jami'i tun da annabi ya cewa ba zai ba in zamanin ya zo je daji zauna to su suna da ni yanzu na hadisin na hujjar ba ya da su a kansu ina biji da kuka da ba biji da kuka da ya zama hawa dan Allah abin da nake roƙon mu dan Allah abin da nake roƙon mu idan mun ji tsoron Allah cikin abin da mulami ya karatu ko abin da mu saurara da karatu idan ko mun farmu ita ce ubangi wato baya ban sha'awa kwarai da gaske yadda za ka ci tambayoyi mu gani mai mulki yanzu kun gobe wanda zai zo a mun garin nan ba ni ba musamman sun ba ko ne ba wani ne da aka ce mun shekara bakwai na bada aka kuma sai yi masa yan wata rana wani ya zo daga wani garin ba wancan ba shi ma wancan din da aka ji kuma duk ba a yi da kuma sai an ci kuma wannan bai zai haka nan kuma duk za yi kuma za a yi da wannan akwai shi gaba ke da ba ma ba ba da ba saboda haka ya kamata ɗalibai da na gaske su da waɗanda suke neman gaskiya su shi ban shi ba wani na faɗa wasu dole kai tashi ko ba da yanzu za a yi ka ɗauka ga malamai guda biyar kuma dole sun faɗa maka da ne da shi ke ku. ba za ka taɓa samun wannan ba lokacin sa bai ba samu wannan ba lokacin ta bai ba samu wannan ba lokacin ta bai samu ba samu wannan ko ba da yanzu za a yi ba ka da karatu ko kana ɗauke da karatu ya ajiye karatu ka kuma ya fi son zuciyarka sai ba haka ba ka ni goyon bayan da kake bayarwa Allah ya kuma ba ni na san da da amma sai wani daga cikin masu kamar ma idan ya saurari karatun kama ya maka gata da haka zai fata ko dai ka bada tawaye da yake so ko yi ya fata in ba ka ya fata da yawa da zuwa to yi da yi wai ki cewa innal mu'allim wa at-tabib kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama فقنا بذلك إن جفوت طبيبه وقنا بذلك إن جفوت معلمه idan malami da likita dukkan su ba su muka nasiha su faɗa ma abin da zai more ka sauƙin ya kasance ta ba su kima da darajantawa to fahimta ko da a kallon kafin kimantawa to sai su faɗa ma abin da zai amfani sai su samu kwarin zuwa da su faɗa maka haka likitin ya kuma da ne ita fakana bi da'ika in jafa ta tabibu in dai har kai wa likita jafa da rashin mutunci to sai ka wadatu da cutar da ne dan ka ba za ka samu magani ba babu yadda za a baka frustration mai kyau idan ka zuwa ji ku kawo masa rashin aure yake da haka kuma fakana bijali ko in jahota mu'allima sai ka wada su da sun kan idan ka yi da fa'in da malam sai ka wada su da wani inda za ka gane mutum yana kaunar gaskiya shi ne kuma da gamsu da abin da ka faɗa ba sai zo da yi da wurin ka Allah yana son zo lokaci ka zama mu tattauna ka wayar mun kai akan haka to idan ya zo ya kamata ya fita dalilin rikin da so san yana da wani dalili da shari'a kaza da kaza amma sai mutum yanzu zai jayi da shi ayar da zama dalili ba ya iya karanto ta hadisin da ba ya duk da haka kuma kai kuma za ka bai wa kanka hakuri da bai wa kai idan ya kawo ayar ya ci wa maka hannun dama da kafar hagu ga haɗa ka ba shi kuma duk da haka kuma ka fassara masa kuma duk da haka kuma yayi mukabala da shi a kan aya kuma wannan da karfin hali ne wannan wannan ne ke ne wannan karfin hali ne wannan ko wani shi ba zai iya faɗa ba shi dai wani ya faɗa ka ta shi dai zan ka kana za ka to zai magana a cikin da kai in dai har ka kai mutum ai mukabala da kuma da kuma duk wanda ya yi mukabala to zama yana da ayoyi a cikin kwakwalwarsa yana da hadisi kuma in ta kai ta kawo da ke bazar jabi a jami'a za a jibin aka ce yi ya ba sanar ki ne ki in ba haka ba in kawo hadisin da wuce da kuma wanda mai son zuciya da ke da ya ke yi ya rabu da ta ga gaban jama'a ya za a yi dan Allah duk abin da za a faɗa wa duniya za a yi ta da rabi ta fata ce shi shi kuma yana ya rabu aka kabbara ko kai ne shi ne ne shi yasa dole sai kai karatu magana da yin zuwa bayan da ta zaune ba ma ba ta ko ba ita ne kuma da ma in kana son kai kai jima ki ne ai da ma ba in dan ba bane ba dan ku kowa bane ba dan rasul bane ba hujja su ne za ka rike ka faɗa a ji ai sunna ke da kuma dole a dawo mu a a loka kai duka faɗa a je a leka wuri kaza a leka wuri kaza kai kana hudu biyar shi da kana yi ba wanda ya taɓa zuwa ya ce na leko kai ya kace da ya ji ya nika ce da haka ne shi dan da kuma gobe ya da wannan ai ka san ne shi da ke san ne shi sai abin da yake da nan shi ke ne da haka dan Allah ta, mu ta haikkan da ayyukan addini da fahimtar addini daidai wato mu da ruɗu da yawa da komai ne da fakoyin da ba da ce ba su da gidi an riga an kawo su a baya menene ajin menene da istiraha amma a itikafi a masallaci za a yi ko ga ba za a yi ba sai masallaci ne limami da eh, masallaci guda uku ba sai masallaci abubuwa ne za su yi cikin su gaba daya sai wannan gaba ɗaya sai ya haramta mana albarkar jini mu kanta samun sai mu rike wannan rigimomi matsaloli ne guda kaza da masu ake sai rigima a kai sanannu ne wanda kowa sun ke sai rigima a kai na wani ko ba abin da suka bi sun shiga ba a daidai lokacin da kuma ake bukatar ci a gobe idan Allah ya kai ba za mu yi karatun da suna shafa ko a za mu yi lakta ne a nasin da muke ba kan abubuwan da suka shafi shari'a shari'a na da da yi tafi da jiya da kuma insha Allah sai a dora a kuma da akwai assalamu alaikum kamata ne haka ba wanda muke da nasoci da suka kwaɗe su don wajen gina da kula da su don rubawa kula da su idan sun san suka ɗauke su sai su ba su wani horo na musamman wannan da karatu da za su yi na zamani har aikin da za su kai har kasashen wajen sura su kara kuma suna da cikakken tarihi mai za su ka sun su yin tuntun su dai domin sun yi wata wannan gata shi zo su yi umarni a jikin sayan maraya ga shi inda aka yarda da garubar mai da ga ne ga mu suka jefa da shi irin waɗannan su suka fi kowa gaba da mu musulmi saboda orientation ɗin da ake ba su a kai ko a makarantun da suke kama ne gaba da musulunci da kuma wannan a sakacin mu ne inda muna da tsari mu da muke da tsari za a takabulan ijtimai wato taimakon shi ne ya zama taro ga musulunci ko mana amma ba mu aiki da a yana ake da asusu ya kamata ko ta gawar hukuma ko asusu na kula da wannan akwai malamai a cikin birnin wajen akwai masu wa'azi a ciki akwai ɗan boko a ciki akwai masana a cikin shugabanni a ciki wanda wannan asusun ana ba shi ne tsawon daga kudin da kane tsawon daga sarka sai wanda gobe tsawon daga wani taimako da lokacin gamar tsawon daga waɗansu a shagare ya kasance ana da kawon da ana da tsari ai san marayu a gidan wani ana kula da su marayu gidan wani ana kula da su ba ta haka ne dukkan marayun da ke ka kamar hukumar nan sai mun kula da su ba amma cikin mutum tsaye da cikin marayu dan Allah idan muka kula da goma ko sha biyar suka tashi suka samu ilimi tun daga mataki na firamare har zuwa kammala jami'a ko sun gama sakandare ba ko ya wasu ko wato aiki na kafinta ko aiki na wanda ko aiki na famfo ko na gyaran wutar lantarki ko gyaran mota ko rediyo ko agogo, wuta da ba mu mai da su mutane ba sai su rinka jin dangantuwa zuwa ga wannan society din da ke zuciyarsa to wato ɗan wannan wurin ne ko ba su yarda ba wani abu shafi wannan wurin don wannan wurin ya wuce ba ta jama'a sun kula da su amma daga lokacin da muka ci halin suna wasa tare da yaranmu lokacin da dawo daga gida da yar bakar da kan leda ta na dawo daga ofis ko kasuwa na shiga gida ina so wani da kan leda ɗaya kana sun daina wasan kaza sun taso suna oyoyo baba a sannu na shiga da bakan leda shi kuma wancan baya da uban da zai yi masa wannan ya gure ido wata irin karewar zuci take samun sa tare suke da yaron nan suna wasa an suke da shi gida da wata makalle da a ciki ya san biya a cikin makalle da ba dinari ce ya kuwa ce karar da wani ba dole ne samu wani kulji a zuci da damuwa a zuci don su babu wanda ya mata wannan an zo karamar sallah ya ga kawo a yayin ka sallah na yi wa na wasu ko ba da wanda zai mata bayan ma ya jin nasara da rubuta sallah a hudu da shi masallaci ta yaya za a yi wasa tare shi bambam mun yi sallah tare kuma sai zuwa tare ce ta bayyana na ya ya na kudin makaranta sun je sun karatu na ga sai da sun je sun ku ko ba da bai sun da suna sai je karatu ko masa da dole shi ta ce da wannan kullun azu yana da hausinka yana da hausina yana da hausinka bai ci ba a yi gobara garin kowa ya kone don su zama daidai da sauran mutane amma in ka taimaka masa wani rabawa suka ce al-ihsan al-insan idan kike ko maza garibul insan ba garib ba wata kalma ce da mutum yake wannan ayyo wa al-insan asirul insan wato shi insan ko tsawa wato yana ribato dan adam ne ya mayar da dan adam cikin akar wato sai ka zanto kamar kari da ke ya zama mallakar ka sai da farko ne yake zama mallakar ka dole ko insan ka riga ka zama kirkin to dole sai mun sake tsari sawa'un da sunan masallaci zamu da sunan kungiyoyin mu na addini zamu dole ne kasance muna da wani tsari na kula da marayu wani azuzu na tallafa a maraya wani dama wani mataki almasakin din da na miski lafazin miski ana amfani da shi ga mace ko namiji in namiji ne rajulun miski in ma mace ce imra'atun miski domin Allah wajen shi ne ne ma yake yi muzakkar wannan